ramdam ko ang mapayapa na umaga Magmula noong ating gabi Alas 12 na nagising sa kama Nagsimula na sumindi ah, Panatag, banayad, kalmado ang araw Lubusin hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libad habang libre pa Umaga, magmula noong ating gabi Alas 12 na nagising apaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libad habang libre pa Ngayon ako ay para na ere Palutang-lutang, kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit gising na ang utak kong puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Ngayon ako ay para na ere Palutang-lutang, kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit gising na ang utak kong puno ng kaalaman na sa iba ay di mawari Halila, pasok ka, gabayin na mahiwa Hanggang lugar sa utak mo punong-puno na mahika Libutin mo to hanggang sa makakita ka ng diamante Ng sinlakin ng elepante Pag nadurog na, pumulot ka ng isa Yung pwede mo mabulsa Tapos paglabas may mapahagi mo to sa iba Dahil para sa akin ikaw ay naiiba Kumpara sa iba mga lahi Persona iba, iba, iba Ibang klase, di ba? Dumistansya ka ng pa Dahil baka mapahalo ka sa mga beke Kala mo tunay na Bago-bago ang mga tono Parang kakapon ng gitara At di mo na malaman sumunod pa Pero mapalad ka, makakapa mo yon Wala kang ginawang tapon Pero madalas matanong kung ano Balikan mo ba sa ngayon o sa tamang puno? Ngayon ako ay parang sa ere Palutang-lutang kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit kising na ang utak Puno ng kaalaman na sa ah. iba ay eh, di mawari Ngayon ako ay parang sa ere Sa lutang-lutang kausap ko ang sarili Tinatanong lang kung bakit kising na ang utak Kung puno ng kaalaman na sa iba ay eh, di mawari Bounce! Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Panatag, panayat kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Panatag, banayad, kalmado ang araw Kalmado ang araw Mayaban na umaga Magmula noong ating gabi Alas 12 nung nagising sa kama Nagsimula na sumindi alisin Hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libat habang libre pa Umaga, magmula noong ating gabi eh, eh. Alas 12 nung nagising sa kama Nagsimula na sumindi eh, eh. Uh, ah, panatag, panayat, kalmado ang araw Lubusin hanggang ang saya'y umaapaw Habang libre pa, habang libre pa Habang libre ka, libat habang libre pa